Pa najprej bi vas vprašala, kdaj se je sploh začela oblikovati zgodba okrog holograma Evrope? Ja, ta zgodba je že, des, traje že deset let. Um, Nekako se je začela z eh, pristopanjem Slovenije k Evropski uniji in eh, vprašanje se je pojavilo v meni, kako to novo identiteto eh, torej izraziti v obliki nekega umetniškega dela, recimo. Kaj pa je namen projekta? Kot rečeno, identiteta verjetno veste, da sem oblikoval eh, državni grb in to bi bilo kot naslednji korak, ker Slovenija zdaj ni več samo Slovenija, ampak je del Evropske unije. Torej se postavlja vprašanje, kako oblikovati zdaj eh, svojo identiteto v tej širši družini. In jaz mislim, da umetnost ima pač svojo vlogo pri tem. Jaz skušam to vlogo eh, resno vzeti in pomagati, da se ta identiteta oblikuje, seveda se na različnih nivojih, ampak eh, Eno je tudi ta globinski nivo, s katerim se jaz ukvarjam. Torej, kako eh, bi rekel, na bistven način to izraziti, ne samo zunanje, preko politike ali gospodarstva. Zanimivo, ne podprla vas je mestna občina Ljubljana. Um, me zanima, ali je bilo težko vzpostaviti dialog z njimi. Kako je sploh prišlo do tega sodelovanja? Zapravo, odločilen moment je bil ta, da se je v nekem trenutku, eh, recimo, eh, vodilni pri občini Ljubljana zavedali, da to predsedovanje Evropski uniji Eh, mineva in mesto, ki je pravzaprav prestolnica Evrope, v tistem trenutku eh, ne, v mestu ne ostane nobenega spomina na to. Recimo, mesto bi moralo v svojem tkivu imeti ta spomin. Eh, investicije so šle drugam, kar se tiče zgrad posvečenih temu predsedovanju. Torej, da bi v tkivu mesta nekako označili ta trenutek. Zanimivo je, da so zbrali ravno ta projekt, da niso neki bolj, recimo, tako, neko bolj monumentalno zadevo. Ja, ja, ja navadno je taka reč. To, to je pa res eh, nenavadna odločitev bila, ampak, ampak zakaj pa ne? Jaz, jaz verjamem, da imajo stvari svoj tek. Mi živimo v enem inteligentnem vesolju in določene stvari se zgodijo Eh, nepričakovano, drugače bi pa evolucija tekla samo linearno. Ne, ampak to, to, to so taki dogodki, ko pridejo nenavadne konstelacije in potem se kaj takega zgodi. Čeprav ponavadi se misli zmeraj samo na nek zunani spomin, bi rekel. E, tukaj gre pa ne gre za spomin samo, ampak gre tudi za to, da, da s pomočjo umetniškega dela dejansko prispevamo k oblikovanju Eh, identitete, ker to delo je ene vrste akupunktura zemlje, torej je, je narejeno tako, da, eh, da ta informacija eh, te celote, da se sliši v, ko ne rečem, inteligenci zemlje. Je ene vrste komunikacija zemlje, mi želimo zemlji sporočiti to voljo ljudi, da se spremenimo, da se povežemo med seboj, da začenjamo sodelovati z naravo, ker ne gre samo tukaj za države, ampak je um, je tudi eh, veliko število kozmogramov posvečeno rekam, eh, morjem, eh, goram Evrope, energijskim centrom. Pa se vam recimo ne zdi, da je ravno podporo neke državne institucije projekt postal zelo komercialen? Ne, ni komercialen, se mi nismo dobili nobenega denarja, mi smo dobili samo možnost, da to naredimo. Mi smo sami vse ustvarjali brez vseh honorarjev in Eh, sami smo poskrbeli za račune, za, za kamen, za naše bivanje. Eh, to, to je naše, jaz gledam umetnost celostno, to vse spada k umetniškemu delu. In če je mestna občina zaradi tega interesa, da se um, ohrani spomin na predsedovanje, dala na razpolago prostor in svojo pomoč pri realizaciji, to mislim, da, da ni nobena kopčija, ampak je neko normalno sodelovanje. Kako pomembno pa je za vas imeti pri to vrstnih zadevah somišljenike, ker člani vašega društva Vita niso klesali te kamne? Ja, se niso somišljeniki, oni so ljudje, ki so samostojno delajo na tem področju. Oni so vsi, torej sodelavci so bili eh, pri eh, hologrami šestih držav in oni so vsi dali skozi šolo, dveletno šolo ki jo, ki jo jaz vodim. To se pravi, eh, eh globinsko ekologijo, ki jo imenujemo geomancija in pa tudi znanje, kako oblikovati kozmograme eh, in pa tudi klesanje smo jih naučili. Mhm. Tako da je vsak samostojen, niso samo, kaj svem, pasivni eh, sodelavci. A zakaj pa ste se odločili te kraške monolite ob straneh potovči? Moniliti so pač od, odreski, to so odpadni kamni, to je nek ekološki tudi vidik, da ne jemljemo uh, ne, nekih dragih kamnov, ampak znamo iz tega, kar eh, v kamnolomu v bistvu zavržejo nekaj ustvariti. Eh, in tako, da imajo te kamni pač oblike, kakršne dobijo takrat, ko kamen iz, iztrgajo iz kamnitih skladov. In to hočemo tudi, da se vidi. Nočemo nič polepšavati. Um, zanima me, koliko časa pa že zdravite zemljo um, in na kakšen način? No, jaz eh, se zelo upiram temu, da se mene imenuje zdravile zemlje, ker, ker to zemlja ni noben bolnik, zemlja je zdrav planet. Eh, težava je s človeško evolucijo, namreč s čemer se jaz ukvarjam, so ekološke rane, torej to, kar kar naša civilizacija povzroči zemlji in s tem zavira možnost njen, njenega razvoja ali pa to, da, da narava je to, kar je v svoji celovitosti. Ne? S tem se mi, mi ukvarjamo. To, to je, zaradi tega največ našega dela gre eh, v vzgojo, v, v to, da, da eh, knjige in vse take reči. Zaradi tega da, eh, ker je treba pri ljudeh nekaj spremeniti eh, v osnovi. A, eh, kako ste sploh prišli do tako visoke stopnje, da razumete to vrstne zadeve? Ja, jaz se s tem desetletja že poklicno ukvarjam in to je nekaj, kar spada kulturi planetarni. Vse, eh, recimo Feng Shui na Kitajskem, Alvastu v Indiji, Geomantija se reče v, v, evropskem, v evropskih jezikih to je eno staro znanje, kako zemljo videti kot večdimenzionalno bitje, recimo v modernem jeziku. In vse kulture so to poznale, mi, mi pa tega ne poznamo, zato pa imamo ekološke probleme, med drugim. Torej, eh, se, jaz, jaz se za to zanimam in, in sem začel to razvijati in svojo senzibilnost razvil do take mere, da lahko občutam te različne dimenzije, pisati knjige in potem tudi učiti po svetu. Ker gre za to, da se, se preobrazi to kulturo, da, da postanemo bolj, bolj občutljivi in pa tudi, da se naučimo sodelovati z zemljo, ne pa zmerom samo delovati proti zemlji. A kako pa simbole te recimo ki so izklesani na kamnih, sploh prepoznate. Um, kdaj začutite, da je to, to je ta simbol, mora biti? Ja, ja, ja. Te simboli so oblika komunikacije, to se pravi pogovora. Prostorom. E, recimo, v tem je prostor določene države, ali pa če se gre za nek kraj, za določeno točko, je treba priti v komunikacijo. To ne da se jaz ali pa kdorkoli izmisli, ampak eh, skozi eh, nekakšen razgovor, potem pride do, do medsebojne eh, rekel, interakcije, to, torej človek začuti, eh, kaj želi kraj o samem sebi povedati. To je bistvo, da, da mi poslušamo kraje. Eh, to mi ni antropocentrična kultura, ki bi samo mislili na sebe ali pa iz človeka izhajali, ampak se učimo prisluhniti krajem kot inteligenci. Kraji so tudi inteligenca eh, in oni znajo sebi nekaj povedati, ampak ta pogovor ni uh, verbalen, ni uh, razumski, ampak je pač slikovni, tako narava govori. Te so vse stare kulture uh, poznale to, da narava govori slikovni jezik. A, zakaj pa ste se odločili narediti recimo samo holograme Evrope? A ne bi bilo še boljš? recimo, da bi bil kar hologram celega sveta. Ja, zato, ker je to del eh, projekta geopunkturnih krogov in eh, marca smo postavili tak krog v ZDA, v državi Kentucky, recimo in prejšnje leto smo ga postavili v Pragi, kjer je eh, tema ravnoteže med Evropo in ostalimi eh, celinami eh, na zemlji pa, pa deželami. Potem smo v, v Zagrebu postavili uh, solarni pleksus Evrope, torej en del in tako na kanalskih otokih novembra delamo tak krok za Atlantski ocean in tako bo zemlja počas. Je treba s potrpljenjem, zemlja je ogromna. Vprašala bi vas še v svojih knjigah, omenjate srečanja z vilinskimi biti, rusalkami, škrati. Ja, ja. Eh, kaj je bilo odločilno, da ste začeli ta bitja videti? Zato, ker, ker mene zanima ravno to eh, večdimenzionalna ekologija. To pomeni, da, da bi eh, ne samo se ukvarjali z biološkimi nivoji v naravi, ampak tudi s njeno inteligenco. In to je v tradiciji mnogih kultur, tudi slovenske, recimo so to pač ta vilinska bitja. Samo da danes mi to drugače razumemo kot, kot inteligenco, recimo pokrajine ali pa nekega prostora ki ehm, so jo pač ljudje tako včasih dojemali, kot da so to velinska bitja, recimo. Ampak um, za nas je to veliko bolj realno danes eh, v času kibernetike pa interneta, razumemo, kako je narava med sabo povezana kot neke vrste inteligenčni splet in da so to sovozili tega inteligenčnega spleta. Z njimi se je treba začeti pogovarjati, ne moramo živeti na enem planetu in ne imeti stika z njim, pa z, pa z njegovo inteligenco kaj pa je potrebno prakticirati, naprimer, da lahko posameznik doživi takšna srečanja? Vse sem že večkrat omenil to osebno občutljivost. Osebna občutljivost pomeni, da, nekak, da nismo fiksirani samo na razumsko dojemanje sveta, ampak da znamo tudi začutiti to, kar se reče srcem ali pa eh, drugi izraz je intuicija. Ne, da, pa tudi to je tudi telesni občutek za te eh, bolj eh, subtilne fine eh, razsežnosti. Ne, sej, tako se človeških občutkov ali pa misli se tudi ne vidi. Tako se tudi ne vidi um, rekel, inteligence narave, torej vilimskih biti, po, v mitološkem jeziku rečeno. Ampak da se pa začutiti in pogovarjati na neki nivoju, ki ni, pač ni razumski. Čeprav se da prevesti, jaz skušam v svojih knjigah prav to dela, da prevajam ta jezik eh, v, v razumski jezik, tako da bi ljudje lahko eh, več vedelo o teh svetovih in razsežnostih narave. Za konec bi vas pa še vprašala, ehm, umetnost, ki vas je zaznamovala v času skupine UHO, sedaj dobiva povsem nove razsežnosti. Pa me zanima, kako danes razumete vaše poslanstvo. A je to še vedno na nek način družbeno angažirana umetnost, a gre za povsem, ja. recimo, ezoterične zadeve? Ne, to je družbeno angažirana umetnost ravno, ravno tako, zaradi tega, ker eh, to je eh, družbeno angažirana v tem smislu, da se pač jaz zmeraj ukvarjam s takimi stvarmi, s katerimi ta kultura noče imeti opravka, jih eh, zmerja eh, kot New Age in, in kot ezoterika, samo zaradi tega, da se lahko eh, pred njimi, ko bi rekel, skriva oziroma da, da, da jih eh, odriva od sebe, In jaz vidim vlogo, se takrat smo se tudi ukvarjali z umetnostjo, so jo ljudje gledali kot nekaj nižjega, kot, kot nekaj eh, nesmiselnega in neumnega. Tako za me je to, jaz to vidim kot kontinuiteto, jaz pa zmeraj skušam začutiti, kaj je tisto v tem trenutku, eh, kar eh, lahko umetnost pomaga ljudem dojeti, recimo. In zdaj vidim, da se pač zadnje dve, trideset leti z ekološkimi temami ukvarjam na tak način, ker mislim, da eh, smo ljudje preveč eh, razumsko celotile ekologije.